Heros. Heroatis epites oikias echon, tutoe polutelos esuen. Aide autu analiscomenu, cae polla eis thusias dapanontos, ho heros epistas autoi nyktor efe. Al o houtos, pepauso ten usian diaphthairon, e angar panta analoosas penes genei, e me aetiasei. Huto polloi dia ten heauton abulian distuhuntes, ten aetian epitus Theus anaferusin.